Ahlak buzulgan aman, kirzisla baş götürdüğanlıkta da şek yok. Şek kubul kınmaydıgan hakikatlerden biri şu ki, dünyada insanla topluşup yaşaydıgan kandaklı bir cemiyet bolsun, Оның әзалары güzel әхлаққа бағланмастын, оланың өзара бір-біріні түшініп, бір-бірге yol қойып, вә бір-бірі білән әмкарлышып бәқіттік алды аят кәчіріше вә раваж тепші мүмкін емес. Bunda qilmasdimi rivoj topgan insonlar jamiyati bor deb faraz qilsaqmi, u faqat moddiy manfaatlar bilan bog'langan hamkorlikdir. Bas. Bundaq jamiyat a'zolarida moddiy manfaat bog'lanishdan boshqa ulug'vor fazilatlar bo'lmaganda ularning oqibati cho'qim krizisga yuz tutadi chunki har qanday bir jamiyatning sog'lom bo'lishi uchun eng oddiy talab a'zolar o'ttirisidagi o'rtaq ishonch va bu ishonchni yerda qo'ymaydigan aminlikdan iborat go'zal axloqdir rostchillikdan iborat go'zal axloq hukm surmagan bir jamiyatda kishilarda haq huquqlarning qo'g'dilishiga ilm fan ma'rif va yangilik xabarlarining rostligiga ishonch bo'lamdi ishonchdan iborat go'zal axloqning nesivasi bo'lmagan bir jamiyat kishilarida o'zaro hamkorlik muqimliq xotirjamlikning misollarini topqilib olamdi orasida birlik inoqliq o'zaro so'ygi muhabbat bo'lmagan bir millat qandoqmi porloq kelajak quralisin o'zining haqqini talab qilish yo'lida dushmanlarga va zolimlarga qarshi shijoat qo'rqmas iroda bo'lmagan bir millat qandoqmi asoratdan qutulsin o'zini o'ylaydigan nafs havasini qondirish uchun yashaydigan qurbon berishni yoqtirmaydigan bir inson qandoqmi insoniy kamolatlarga yetalisin tajribalar tarixiy voqealar shuni isbotladiki har qandoq bir millatning ma'naviy yukselishidan bo'lgan nesivasi ularning axloq fazilatdagi yukselish darajasiga qarab bo'ladi qandoqli bir millatning ma'naviy tarafdan yiqilishi ularning axloqi tarafdan yiqilishi bilan bir vaqtda bo'ladi nafsi va ruh Nafs va uning xususiyatlari. 674-chi savol. Nafs degan nima? Javob. Nafs so'zi Qur'on Karimda insonning ichki qismidagi shayla uchun qo'llanilgan bo'lib, u ta'siri insonning yurish-turishlarida ko'rinib turadigan ko'plagan insoniy sifatlar va xususiyatlarga egadir. Nafsning haqiqiy mohiyati insonlarga aniq ma'lum bo'lmasa-mu, ammo nafsning ko'plagan sifatlari va xususiyatlari insonning yurish-turishlarida o'zini ko'rsatib turadi. 675 sual. Nəfsinin xüsusiyyətləri qaysılar? Cavab. Özünü rahatlandırdıqan və istəklərə qandırdığan nərsələrə əvəz qilish, qızıqış, tələb qilish, rahat və cəfanı his qilish, şatılınış və qəmkin buluş, söyüş və nəfrətliniş, yaxtırış və yaman görüş, təsirlik sözlərdən hissiyatı giriş qatarlıq vicdani sübətlərin həmmisi nəfsinin xüsusiyyətlərdən sanılıdır. Şunundak doğru yolğa hidayət tepiş, yoki ezish o'zini paklash yoki bulg'ash xususiyatlarimi nafsda bo'lib yaxshilik va yomonlik manfaatlari yaxshi bilan yomonni farqlantirish iqtidori va yaxshilik yomonlikdan xohlaganlarni qilish qobiliyati nafsda bordir nafsi yaxshilik va yomonlik ishlashga qodir bo'lib qilganlarni bilib qilish xususiyatiga Şuna Шуңа нәпсінің ирадысының boğan болған onun оның ya ki сүпәтлерден саналмайды. Bu сәвәптен нәпс қығалырдың özü мәсул болып, yaxshi qilganlarning mukofotini, yomon qilganlarning jazosini elishga haqli bo'lgan. 676 savol: Nafsining mas'uliyati qaysi darajada bo'ladi? Javob: Mukofot bilan jazo mas'uliyatning mevosi bo'lib, mas'uliyat bo'lmagan ishda mukofot yoki jazo deganlar bo'lmaydi. Шуңа нәпсі яман қыған ішлері үшін маламетке, яқшы қыған ішлері үшін мәдейге лайық болады. Nəfs qılğan barlıq işlərdən məsul bolğan ikən, onun yaxşı yaman barlıq işləri xatırlanıb durur. Şuna o qiyamət günüdə bu dünyada qılğanlarının hamısını xatırlanıb yazılğan halət gördü. Adalətin prinsiplərindən biri cəzalaşdan əvvəl hesab eliş bolğanıdak, hesab elishning qoidalaridan biri hisob berguchiga o'zini mudofaa qilish haqqini berishdir. Shunga qiyomat kunidagi hisob maydonida har bir nafs o'zini mudofaa qilish uchun tirishadi. Qur'on Karimdagi Әр адам өзі білен болып кетедіған, әр адам қыған әмәлінің мұкапаты толық беріледіған, олағы зұлым қылынмайдыған күнні әсліген. Деген айет бұны ифадылайды. Сөрінем 111 айет. Әр нәфс өзінің яқшылық вә ямаллықтың ішілгәліклеріні біліп тұрып ішілгәлігі үшін, о өзіден есап елішіні мұ біледі. Шуңа қиямет күнеде оныңға намы әмаланы оқыған, бүгін өзіңге өзің гуақ болышың етерлік, дейіледі. Сөрі Исра 14 oyat. Nafsida yaxshilik va yomonlik manfaatlari, yaxshilik bilan yomonlikni idrok qilish qobiliyati va bularning qaysisini qilishga yetarli turtki bo'lgan ekan, u yaxshi qilgan ishlardan xotirjamlik his qilish, yomon qilgan ishlari uchun beoram bo'lib, o'ziga malomat qilish xususiyati bordir. Chunki nafs qandaqli bir yomonlikni ishlashga yuzlanganida o'zining istaklarini, havaslarini va shahvatlarini tezroq qondirish va bu lazzatlar bilan vaqtlik o'zdirilish turtkisi bilan harakatga o'tgan bo'ladi nafs qandoqli bir yaxshilikni qilishga yuzlanganida o'zidagi ijobiy turtkilar va vijdonning azoviga quloq silish alloh taoloning roziliqiga erishish orqali jannatni qozonish qizg'inligi bilan harakatga o'tgan bo'ladi vijdon nafsini hamisha yaxshilikqa chaqirib turadi ammo nafs uningga quloq berish yoki uni rad qilish ishida ixtiyor egasidir bu sababdan nafsi o'z qilmishlaridan javobgar bo'ladi Nəfsdə boladigan türtkülər. 677-ci sual. Nəfsdə boladigan türtkülər qaysilar javob Qur'on-Karim oyatlariga asoslangan tushunchalarni tahlil qilganda, har qandaq bir nafsda 3 xil turtki bo'lib, bularning har biri nafsini o'z tarbiga qaratishga tirishadi. Ammo nafsi bu uchining o'ttirisida tanlash ixtiyoriga egadir. Bu uch xil turtkining biri oliy hikmat turtkisi, ikkinchisi tuvallik turtkisi, uchinchisi o'ttira turtkisidir. 678 savol. Nafsining oliy hikmat turtkisi degan nima? Javob. Nafsining oliy hikmat turtkisi uni yaxshilikka chaqirib turadigan, fazilatlarni his qiladigan, yomon qilgan ishlari uchun o'ziga malomat qiladigan, yaxshi qilgan ishlari sababli suyunadigan Rabboni tarafining turtkisidir. 679 savol. Nafsining tuvan qimmat turtkisi degan nima? Javob. Nafsining tuvan qimmat turtkisi uni yomon ishlarga chaqirib turadigan gunoh masiyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadigan o'zini qoyil qiladigan haqiqatdan shaklanish to'g'ri yo'ldan odishish qatorliq ozg'unliqlarga tashabbus qiladigan shaytonni tarafning turtkisidir olti yuz saksoninchi savol nafsining o'ttiral turtkisi degan nima javob nafsining o'ttiral turtkisi uning ish harakatlarini belgilaydigan yaxshilik bilan yomonlikning kuchlik turtkilari o'ttirisida qolgan o'ttirhal turtkisidir inson nafsi Rabbani tarafning çaqırğığı quloq silib, yuqori tarafga övrligini də O aram tapqochi nafs qatoridan o'rin elib, Alloh taolaning fazli kerami bilan o'zimi mamnun bo'lgan va Alloh taolani rozi qilgan nafsiga aylanadi. Qur'oni Karimdagi: "Ey aram tapqochi nafs, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytgan. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgan, mening jannatimga kirgin." degan oyat bu ma'nini ifodalaydi. Sura Fajr 27-30 oyatlar. Agar u shaytoni tarafning vasvaslariga, qiziqtirishlarga va tashabbuslarga egishadigan bo'lsa, bu vaqtda u bearam nafs qatoridan o'rin olib, Alloh taolaning adolatining taqozosi bo'yicha nadomat chekguvchi va o'ziga malomat qilg'uvchi nafsi bo'lib qoladi-da, qiyomat kuni har bir nafsining qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmasligini, o'zi bilan yomon ishlarning orasida, mashriq bilan mag'ribning orasidagi uzun musofa bo'lishni orzu qiladi. Sura Al-Imron 30-oyat. Nafsining talablari 681 savol. Nafsining talablarining hammasi so'kiladigan darajadami? Javob Nəfsinin tələblərinin həmmisi sökülüdüğən dərəcədə əməz. Çünki nəfsinin yolluq tələbləri və yolsuz tələbləri var. Nəfsinin yolluq tələbləri özünü yoki başqalarını ziyan zəhmətə uçratmagan əsasda qoida yosun bo'yicha o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirishdan iboratdir nafsining yo'lsiz talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatlarga uchirtish badaliga o'zining moddiy va ma'naviy havaslarini qoida yo'suniga yot bir shaklda qondirishdan iboratdir Рух ва uning xususiyatlari. 682-ci sual: Рух degan nima? Javob: Ruhning mohiyatini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga mundoq degan: "Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini билиш Parvardigorimga xosdir" degan. Sura Исра 85-oyat. 683-savol: Ruhning xususiyatlari nima? Javob: Ruhning xususiyatlaridan biri vücutni harakatlantirish bo'lib hujayralardan tarkib topgan bu maddi vujudda ruhning bo'lishi hujayralarni hareketçen, o'sadigan va yashaydigan qilish rolini o'ynaydi chunki ruh, alloh Taala yer yuzidagi canlıqlarga tarqıtıp etken energiya bo'lib hujayralarning harakatlanish ko'payish va bo'linish katarlıq faaliyetlerini amalga aşırıdı. hujayra o'lgan aman, onundaki ruhmi mu ruhning Ruhunun mahiyetini bilmesek mi, onun vazifesini bilgili boladı. ruhning o'rnini ko'rgili yoki qiyos qilgili bo'lmaydigan faqat natijasini ko'ngil bo'ladigan havo to'lqinlariga yoki elektr energiyasiga o'xshatishga bo'ladi chunki vujuddagi hujayralarni harakatlantiradigan narsa ruhdir bizning uyg'ur tilimizda birovning birdilla faoliyatchan bo'lib ketganligini ruhlanib ketdi deymiz vaznasiyat yoki ta'sirlik she'r yoki so'zni anglab yoki kitob o'qib ta'sirlangan kishini ruhiy oziq oldi deymiz Bu ifodalarning hammasi ruhning qo'zg'atqich kuch ekanligini tushundirdi. Qisqasi, ruh inson vujudida motorga o'xshasa, nafsi rolga o'xshaydi. Nafs vujudni uningdagi ruh bilan birga ya yamallıqa ya halokatga boshlab oynaydı. Şuna o'ynaydi. Shunga Qur'on Karimda nafsini yomonlikqa boshlag'uvchi deb sifatlagan. Nafs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuradi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Sörü Yusuf 53 oyat. Nafsini poklashning choralari. 684 savol. Nafsini poklash deganning ma'nosi nima? Javob. Nafsini poklash degan nafsi ishtiho qiladigan va havas qiladigan barcha gunoh masiyatlar, harom va yomon qiliqlardan uni yiroq tutish, shaytonning turli nayranglari bilan uni bulg'ib etishdan saqlab, uni o'z kontrolligida tutish deganlikdir. inson nafsi poklanganda uning butun amallari va yurish turishlari to'g'riliq haqqoniylikqa qarab yo'l olgan bo'ladi qachonki inson nafsida bu poklanish amalga oshir ekan uningda go'zal axloq va fazilatlar biq urgan da, uning ichki dunyosi yaxshiliklarning qaynamig'i aylanadi insonning nafsi poklangan tabiati tuzalgan vaqtda uning ichki va tashqi ahvolining isloh da shak yo'q ichi go'zal bo'lmaganlarning tashqi go'zalligi foydasiz 685 savol axloqni isloq qilishni nadan boshlash kerak javob axloqni isloq qilishni nafsini poklashdan boshlash kerak chunki islohni insonning tashqi ko'rinishigila zoiri tarafigila qaratganda bu maqsad amalga oshmaydi bu vaqtda tesh palpal ichi qolgal narsa bo'lib qolgan bo'ladi chunki bunday qilish tuyruksiz uy solganga o'xshaydi Asasi məhkəm olmağan hər qandaq bina yıqılışqa məhkumdur. Onun üstüge insanın taşqı görünüşü köp ballada, onun işki dünyasını ifadələb birənməydi. Bəzi kişilər işki dünyası xarab olsumu, taşqı görünüşünü pədəzləb, xuddi isil pəzilətli kişilərdə qılıb göstərələydi. Şu səbəbdən İslam dini kişilərin taşqı görünüşdən görə onun işki dünyasını islah qılışqa naiti zor əhmiyyət bəgən. Çünki insanın işki dünyası tüzəlgəndilər, taşqı tərəfi tüzülüdü. Шуңа өзінің ішкі дүниясы қарап тұрып, ясалмылық білән ташқы көрінішіні наайты яқшы вә чирайлық көстішке ұрынғалла мұнапық тәп атылыды. Мұндақланың әхлақы көрініші тәбби болмаған бір қыл ясалмылықтың ибарат бір нәрсідір. Аллах Таала қаліпкі қарайды. 686 суал. Аллах қаліпкі қарайды дегеннің мәнісі неме? Жауап. Аллах Тааланың нәзірі алды білән қаліпкі түшеді. Çünki Allah Taala'nın əməllərini gözləşi insanın niyəti və içki dünyasından, içki əməllərindən başlayır. Adətən təşqi əməllər insanın içki dünyasını toliq göstərib verə bilməyir. Bəzi kişilər könlündən bolmasımı yasalmalıq bilan özünü dürüs gözdüb kişilərini qayil qıla alaydı. Amma Allah Taala'nı hər giz qayil qılamaydı və aldayanmaydı. Peyğəmbər əleyhissalam bu həqiqətni cəkarlab, Allah sizlərin təqdir qonlağa və şəkilənlağa qarmaydı. balki sizlarning qalbonglarga qaraydi imom muslim rivoyat alloh taoloning nazarida amallarning savob tarafdan bo'ladigan qimmati bu amallarni qilg'uvchilarning niyatlarining qimmatiga qarab belgilanadi bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan amallarning qabul bo'lishi niyatlarga bog'liqdir har kim o'zi niyat qilgan narsasiga erishadi buxoriy va muslim rivoyat payg'ambar alayhissalom taqvoliqning o'rni qalb ekanligini ifodalab taqvoliq mana bu yerda деген сөзіні үш қеттім текралап, өзінің үркегі ішарат қыған. Имам Муслим Руа айтты. 687-ні суал. Бәзі кішіләнің дин қалбімізді деген дәуаз тұғыр мұ? Жауап. Бұл сөз бәзі кішіләнің ислам дейініді бойырылған әмәл ибадетләні ада қылыштын, өздіріні қачырыш мәқседі білін етіп кәген беймәні сөзудір. Мәлім ке, дин, әқиді, ибадет, әқлақ ва муамыл қатарлықланың әммені өз чигалады. Aqida мәселелері qalbda bo'lsa-mo, amal ibodatlar, muomilalar va boshqa amallar qalb bilan badanning birdek ishtirok qilishi bilan bo'ladi. Buningdan ке, din, aqida біләлі ада topmaydi, balki din, hayotning hamma taraflarini o'z ichiga oladi din qalbimizda deguvchilarning bu davosi rost bo'ladigan bo'lsa qalbdiki dinning alomatlari ularning tashqi faoliyatlarida ko'rilgan va ularning turmushida aks etgan bo'ladi Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq deydi. Bilinglarki, tanda bir parcha go'sh bo'lib, u tuzalsa tan butunlay tuziladi. Agar u buziladi ekan, tanning hammasi buziladi. Bilinglarki, u bo'lsa-mu qalbdir. Imom Buxori Muslim rivoyat. Bu hadisning ma'nosiga ko'ra, qalbi tuzuk bo'lgan kishining ish-harakatimi tuzuk, qalbi buzuq kishining ishlari mu buzuq bo'ladi. Kishilarni go'zal axloqqa tashabbus qilishning siri 688 savol. Güzel axloq bilan ibodat ikkisidan qaysining foydasi cho'ng? Javob. Shubhisizki, güzel axloqning foydasi va dunyo oxiratdagi mevalari ko'plagan ibodatlarning savobidan va foydasidan cho'ngdir. Chunki ibodatlarni salohiyatli qiladigan narsa axloq. Nachar axloqlardan saqlanish ko'plagan oshkor gunoh ma'siyatlardan saqlanishdan muhimdir. Chunki ko'pincha gunoh masiyatlarning ziyni ko'p hollarda bu gunohlarni ishlaguvchilarga bo'ladi. Ammo nachar axloqning ziyni shu shaxsning o'ziga, oilasiga va umum xalq qadar yetib boradi. Go'zal axloqning Alloh taolaning nazardagi qimmati zikr, istig'for va nurg'unlagan zoir ibodatlarning qimmatidan albatta yuqoridir. Shu sababdan islom dini go'zal axloqqa alohida zo'r qimmat va alohida ahamiyat bergan. Şunu İslam mənbəlirde güzel əxlaqqa küşlük təşəbbüs kılınan ayet ve hadislerin intayın köplüğünü görmüz. Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam güzel əxlaqda bütün insaniyetki ülgeyid. Onun güzel əxlaqının əhmiyeti haqqıda itqalları ve onu əməliyetede körüstüb ötkəllerine ait köp. 689. sual Nim için en əvzəl iman əxlaq deyilgən? Cevab payg'ambar alayhissalom qandoq iymon eng afzal iymon bo'ludi deb so'ralganida go'zal axloq deb javob bergan imom ahmad rivoyat ya'ni u iymoni eng komil mo'min eng axloqli bo'lg'inidir degan imom termiziy rivoyat payg'ambar alayhissalom yuqorqi hadislarda iymonda kamolat darajalariga yuksalishni go'zal axloq darajalariga yuksalishga bog'lagan Чүнки инсанның ішкі дүниясыдан чыққан хақиқи гүзел ахлақ білән, оның чин қалбіден чыққан хақиқи иманның түрткілері бірдір. Чүнки ахлақ әң яқшы болған адам иманыда әң садық. Ниетіде әң халис, Аллах Таалага ва инсанларга картылган муамилесидә әң тогра ва әң мукаммал булыды. Ibadatni Alloh Taala uchun samimiy qilish go'zal axloqning natijasidir. Chunki Alloh Taalaga samimiy ibodat qilib, onun haqqini ado qilish go'zal axloqdir. chunki bandalar tərpidin ibodat qilinish alloh Taala'nın yolg'iz haqqidir kishilarga to'g'ri va yaxshi muomala qilish go'zal axloqning natijasidir. chunki başqalarının moddiy va abadiy haq huquqlarına rioya qilish go'zal axloqdir. Yuqorqilardan tushunganimizdan keyin iymoni eng komil mu'min, eng axloqli kishi ekanligini jazmlashtiramiz. Birovning axloqini o'lchaydigan mezon uning oilasidir. 690 savol. Oila nima uchun axloq mezoni deyiladi? Javob. Birovning axloqining qanchalik darajada ekanligini o'lchaydigan tarozilarning eng yaxshisi oila hayotidir. Payg'ambar alayhisalomning sizlarning eng yaxshilaringlar oilasidagilarga eng yaxshi bo'lganlardir. Imom Tirmiziy rivoyat degan so'zi inson axloqining haqiqatini o'lchaydigan va o'ttirg'i chiqaradigan eng to'g'ri mizandır. Чүнки бәзи инсанлар башқаларның алдыда өзіні наайты әхлақлық қылып көрсетәләйді. Болыпмы еңідін тонышқан кішілерге мәлім вақытқычылық өзіні әхлақлық вә яқшы қылып көрсетәләйді. Әмма әмеші шында қылалышы, әтті ömür boyu шындақ ясалмы əxlaq білән iş көріші натайын. İnsanın işki юзіні хақиқи рәвіште еніқ вә рошен körülüşünün әң yaxşı yolu айыл аятыдыр. Айылды нормалда әр küşlük, ayal aciz болуды. Оның үстіге бәзді аялдың әрні сәуірчаллықтың чықырыдыған, кән құрсақлықтың ерақ қылып етедіған, растчылық принципіға әмәл қылыштың тосып қойдыған бәзі қылықла вә әркетлі садыр боп тұрыды. Чүнкі тұрмыш кішілі әр күні бір қыл өтмейді. Мұшы ішланың әмісі де өзінің есіл пәзелеті вә гүзел әхлақыны бір қыл сақлап қалалыған әр растылла әң әхлақлық әрдір. 691 суал. Қиямет күні таразда әң еғір келедіған әмәл қайсы? Cevap Peygamber aleyhisselam kıyamet günü mu'min kişinin mizanıda güzel ahlaktan salmağıraq keladigan narsa yo'q degan. İmam Tirmizi rivayet. Peygamber aleyhisselam bu hadiste kıyamet günü mu'min adamның əməlləri tartıldigan adalet arasında ən salmaq keladigan, ən fazilatli əməl güzel ahlak ekanligini keskin e'lon qiladi. Ba'zi kishilar bu hadisni tushunishda qiyinchilik uchrashi mumkin. Ular eng avzal amal Alloh taolaning borligi va birligiga chin ishinib, amal ibodatlarni to'liq o'rindashtirsa, qandaqmi qiyomat kuni mu'min odamning mezonida eng salmoq keladigan amal iymon bo'lmay, axloq bo'lsin deb bayron qilishi mumkin. Lekin iymon bilan ibodatning islomiy go'zal axloq prinsiplari belgilangan zaruriyatlar qatoridan ekanligini, islomiy go'zal axloq yetilmasdan iymon bilan ibodat rolini joriy qildirolmaydiganligini bilgan amon bu hayronlik o'zligidan yo'qolib ketadi 692. yuz to'qson ikkinchi savol go'zal axloqning savobi ibodatdan cho'ngmi javob go'zal axloqning savobi nafli ibodatlardan hatto ba'zi ulug' ibodatlardanmi cho'ng payg'ambar alayhissalom mo'min odam o'zining go'zal axloqi soyasida kechasi namoz o'qib kunduzi ro'za tutganning savobini topadi degan Abu Davud rivoyati. Buningdagi sabab Alloh taolaning roziligini izlagan holda go'zal axloq doirasida ish ko'radigan kishilar ijtimoiy hayotidagi ko'pincha vaqtlarda go'zal axloqni taqozo qiladigan ishlarga uchrab turadi. Ularning shu vaqtlardagi holati ularni davom qilayotgan ibodatlar sohasiga elib kiradi. Chunki shu lahzalarda ochchig'ini yig'ib, savrchanligini oshirib, nafs havasini yengib, intiqom elib, intiqom elish paylidan yenib, o'zini go'zal axloqning taqozosi bo'yicha ish ko'rish jarayonida tortgan jafolari haqiqatan kechasi uxlamay namoz o'qib kunduzi ro'za tutgan obidning ibodatiga tanglishida goyida ish tushadi Yani kelib birovning kecha uxlamay namoz o'qib kunduzi ro'za tutish orqali ibodatga mahkam bo'lganligi katta savobliq amal bo'lsimi yanala uning foydasi shu kishining o'zi bilanli cheklanadi ya'ni uning ibodatidan boshqalarga foyda yetmaydi Әмма бірауның гүзәл ахлақы, умумы халыққа мәнпәтлік болып, Аллахның бәнділері, о кішінің гүзәл ахлақының пайдасыны көрід. Оның яқшылықыдың әмі бірдек бәкірман болуд. Нәтижеде, бұ адамның ахлақы әмәллері Allah Taala'nın nəzirdə katta ibadətlərdən sanılıb, o adam savabdan bəhrəman bolud. Mana bula Peyğəmbər əleyhissalamın mömin adam özünün gözəl əxlaqı sayəsində keçisi namaz oxub, күндізі роз тұтқанның savobini topadi deganligining мәнісідір. 693 savol yaxshilik va yomonlikning alomatlari qaysilar javob payg'ambar alayhissalom yaxshilik go'zal axloqdir gunoh seni bearam qilgan va башқаланың ko'rib qilishini яқтырмыған ishdir degan imom muslim rivoyat hadisdagi yaxshilik bütün yaxşılıq turlarını öz içiga aladigan ixcham söz bo'lib, payg'ambar alayhissalom uni go'zal axloq deb ta'riflagan. Buningdan ma'lumki, go'zal axloq barliq yaxshilik turlarining hammasini o'z ichiga oladigan bir ismdir. Ammo gunohning ko'nglini bearam qiladigan va boshqalarning ko'rib qilishi yoqtirilmaydigan bo'lishi alloh taoloning insonga ato qilgan vijdonning sababidan bo'lib insonniki buzilmagan vijdon fazilatlarini his qilgandek gunohlarni his qiladi Fazilatlik yaxshi ishlarni qilganida rohatlanadi, yomon ish qilganida o'ng'aysizlanadi. Inson gunoh masiyat ishlaganda o'zida beoromlik his qilgan chig'ida, agar bu ishni boshqalar ko'rib qolganida, ularning mo shundoq his qiladiganligini biladi va o'zining sab tabiatiga zid keladigan bu yomon ishni qilganlik sabablik boshqalarning uni aybga buyurishidan qo'rqadi. Shunga qilgan yomon ishni boshqalarning ko'rib qilishni yoqtirmaydi. Peyğəmbər əleyhissalam sözləyən bu ölçəm təbii itisab, vicdanı uyğaq kişilərin nəzərində intayın toğra və bəkmun nazik ölçəmdir. 694-cü sual, üç çoğ əxlaq qaydasını bəlgiləyən hədis qaysı? Cavab. Peyğəmbər əleyhissalam nədili boğun, Allahqı təqvalıq qılğın. Yamanlıqdan keyin yaxşılıq qılğın ki, onu öçürsün. İnsanlarını yaratqan zat gözəl əxlaqlıqdır, degən. İmam Tirmizi rivayəti. Bu hadis amal qilgan kishini insoniy kamolatlarga yuksaldirdigan eng chong axloqiy prinsiplarni o'z ichiga olgan bo'lib, insonning o'zi bilan yaratquvchisi va uning insonlar bilan bo'lgan munosabati haqida ta'limot berdi. Insonning Alloh taolo bilan bo'ladigan munosabatining eng beshi uning oshkor va yoshirin, kech-kunduz nadil bo'lsin, taqvodorlik ichida bo'lishidir. Чөнки Аллах Таала бәндәнең ашкары ва йошырын барлык эшләренә, хәтта көңлеге келтергәнләрне мо билеп торды. odam nadili bo'lsin va qandoqli bir ishni qilsin taqvoliqni ko'z oldidan ayirmasligi kerak aksicha masjidda taqvodor ilm setim ishlarida oldamchi uyida din bilan kori yo'q yurdiganlar soxtipazlar bo'lib alloh taolo bundaqlarni yoqtirmaydi bu birinchi qoida ikkinchi qoida payg'ambar alayhissalomning yomonlikdan keyin yaxshilik qilginki uni o'chirsin degan so'zi bo'lib buningda o'zini isloh qilish to'g'ri yo'lga qaytish va gunoh masiyat ishlash bilan nafsini bulg'agandan keyin uni poklash uchun zarur bo'lgan ilohiy ko'rsatma bor inson o'zining insoniy ojizligi va irodasining mustahkam emasligi sababli gunoh masiyatlarga tushib qolgandan keyin buzilmagan vijdonining ovoziga quloq solib yaxshi ishlarni qilish orqali бұрынғы xatoliqlarini yomonliqlarini yo'qqa chiqara oladi bu qoida alloh taoloning shubhisizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi bu tushunganlar uchun vaz nasiyatdir degan so'zidan ilingan surhud bir yuz 114 айет. oyat қайда. qoida yana payg'ambar alayhissalomning insonlarni yaratgan zot go'zal axloqliqdir degan so'zi bo'lib bu insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatidagi axloq prinsipini belgilagan cho'ng qoida insonlarning yaratquvchisi eng go'zal axloqli bo'lganligi insonlarningmi bir biriga alloh taolo sizib bergan go'zal axloq doirasi ichida muomala qilishini taqozo qiladi